100 millones dando verte en un canal Y las cartas ya tú sabes dónde van. Un saludo para los haters, ¿cómo están? Que me odian, esa es parte de mi plan, yeah. Mala mía, cabrones, pero estoy crecido. Eh, eh, eh. Siempre con Y ahora soy yo el que digo Tu coro quiere hacer coro conmigo Me la clavo de tres como si yo fuera el amigo Merema Montillo no somos amigos Ey, aquí no hay que aparentar Ando con una técnica tú no puedes cachar Concentrado haciendo ti que me metí cetaderal Quién es el número uno, no hay ni que preguntar Todos saben que soy yo eh, de PR el mundo, gracias al que creyó. Sentiste la presión cuando el camión te arrolló. Si llaman a su país, lo va a coger yo. Y si le fama no es culpa mía. Eh, cabrones, no es culpa mía. Yo estoy en mi pick, yo estoy en la mía. Eh, yo estoy en la mía. Cien millones dando vueltas en un canal. Y las cortas ya tú sabes dónde va Un saludo para los haters plan, yeah. Mala mía, cabrones, pero estoy crecido. Ay, ay, ay. Siempre con un piquete nuevo y el leyo vencido. ¿Qué? Sí. <laughs> La letras Ahora el cono me envió una odiando ahí para que tirara. Ahora están en el estudio esperando a prender la mierda esa, vámonos por el carajo. Los G4, cabrón. En los carritos y en Miami son las Lambo. Llegó el rookie que le brinco todos los rangos. Ahora todos quieren sacarla, y ando con vapo pichando. 200 mil emprendas, hasta de día estoy brillando. En Canán por toda la playa dando vueltas. Cuando me parqué vi que tu doña cambió el flow de abrir la puerta. Salimos con esta y cambió la vuelta. ¿Qué? Y si van a buquearme son más de 30 en carrito o en corbeta. Toditos quieren rolearme y ninguno pide la reta. Tengo un role y ni miro el tiempo, en dos ruleta. Todos estos haters me lo maman, son pesetas. Tienen dos caras, esta con si es cara. Si dispara y le chillamos en la cara. Son pesetas dos caras, todos mis babies son caras. Si las mando dispara' y te chillamos en la cara. 100 millones dando vuelta en un canal. Y las piezas ya tú sabes dónde van. Un saludo para los haters que son fan. Que me odien, eso es parte de mi plan, yeah. Malos mía, cabrones, pero estoy crecido, yeah. Les pasé 200 millas, se quedaron dormidos, yeah. Mira, papi, cuando me vas a montar en el carrito? me enamoro todos los meses. una baby quiere plata, otra quiere que la bese. Cada cual tiene lo que merece. Chequéate los billboards, llevo el número uno 12 meses. Ouch, ouch. Eso duele pastor el que me critica, que me lo pele. Toma un billete Lo tengo mamando, eh, ahora todo el mundo está llamando. Ya mismo me retiro, no sé cuándo. Lo escupo como Triple H entrando. Dando vueltas en PR, van Orlando. Eh.